u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Glavešine naroda njegova, one koji su bile ohole, rekoše, ili ćete bezuvjetnom vjeru našu prihvatiti, ili ćemo mi, o švajbe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz grada našeg istirati zar i protiv naše volje? Reče on. Ako bismo vjeru vašu prihvatili, nakon što nas je Allah spasio nje, na Allaha bismo laž iznijeli. Mi se ne možemo vratiti u nju, osim ako bude htio Allah, naš gospodar. Jer gospodar naš znanjem svojim sve obuhvaća. U Allaha se uzdamo, gospodaru naš. Ti prisudi nama i narodu našem po pravdi. Ti si sudija najpravedniji. A glavešine naroda njegova, one koji nisu vjerovali, rekoše, ako pođete za Švajbom, bit ćete sigurno izgubljeni. I zadesi ih potom strašan potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. Oni koji su smatrali švajba lašcem, kao da nikad nisu u njoj ni bili. Oni koji su smatrali Šuajba lašcem, oni su nastradali. A on ih je bio već napustio i rekao, O narode moje, prenio sam vam poslanice gospodara svoga i savjetovao vas. Pa zašto da tugujem za narodom nevjerničkim? I mi ni jednog vjerovjesnika u neki grad nismo poslali, a da stanovnike njegove najmaštinom i bolešću nismo kaznili da bi se pokajali. Poslije bismo kaznu blagostanjem zamijenili, dok se ne bi umnožili i rekli i naše su pretke pogađali žalosti i radosti. I tada bismo i, da oni ne predosjete, neočekivano kaznili. A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći noćno dok budu spavali? Ili zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali? Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji. Zar nije jasno onima koji nasljeđuju zemlju prijašnjih stanovnika njezinih da ćemo i njih, ako budemo htjeli, zbog grijehova njihovih kazniti i srca njihova zapečatiti, pa savjet neće poslušati. O tim gradovima mi ti neke događaje njihove kazujemo Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli da povjeruju u ono u što prije nisu vjerovali. Eto tako Allah srca nevjernika zapečati. A mi smo znali da se većina njih neće zavjeta držati i znali smo da će većinom doista griješnici biti. Zatim smo, poslije njih, poslali Musa, Faraonu i glavešinama njegovim sa dokazima našim ali oni u njih nisu povjerovali. Pa pogledaj kako su skončali oni koji su nered činili. I Musa reče, o Faraone, ja sam poslanik gospodara svjetova. Dužnost mi je da o Allahu samo istinu kažem. Donio sam vam jasan dokaz od gospodara vašeg. Zato pusti da idu sa mnom sinovi Israilovi. Ako si donio kakav dokaz, reče, pokaži ga ako istinu govoriš. I on baci štab svoj kad on prava zmijurina i izvadi ruku svoju, ona za prisutne postade bijela. Glavešine naroda Faraonova povikaše, ova je doista vješt čarobnjak. On hoće da vas izvede iz zemlje vaše, pa šta predlažete? Zadrži njega i brata njegova, rekoše, a pošalji u gradove one koji će sakupljati predate će se sve vješte čarobnjake dovesti. I faraonu čarobnjaci dođoše. Da li ćemo doista nagradu dobiti ako budemo pobjednici, upitaše. Da, reče, i bit ćete mi zaista bliski. O Musa, rekoše onda, hoćeš li ti ili ćemo mi baciti? Bacite vi, reče on. I kad oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše, i vražbinu veliku prirediše. I mi naredi smo Musavu, baci štab svoj i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelu izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. I tu oni bijahu pobjeđeni i ostadoše poniženi. A čarobnjaci se licem na tle baciše. Mi vjerujemo u gospodara svjetova povikaše gospodara Musaova i Harunova. Zar da mu povjerujete prije nego što vam ja to dozvolim viknu Faraon? Ovo je uistinu smicalica koju ste u gradu smislili da biste iz njega stanovnike njegove izveli. Zapamtit ćete vi. Izodsjecat ću vam sigurno ruke vaše i noge vaše u nakrst, a onda ću vas sve razapeti. A oni rekoše, mi ćemo se doista gospodaru našem vratiti ti nam zamiraš samo to što smo u dokaze gospodara našeg povjerovali kad su nam oni došli. Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i učini da kao vjernici umremo. A glavešine naroda Faraonovog rekoše, zar ćeš ostaviti Musa i narod njegov da nered u zemlji pravi i da tebi i božanstva tvoja napusti? On reče, ubijat ćemo mušku djecu njihovu a žensku ćemo im ostavljati u životu mi, u istinu vladamo njima. Musa reče narodu svome, molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi. Zemlja je Allahova, on je daje u nasljeđe kome on hoće od robova svojih, a lijep ishod će biti za one koji se budu Allaha bojali. Zlostavljani smo, rekoše oni, prije nego što si nam došao, a i nakon što si nam došao. A Musa reče, gospodar vaš će neprijatelja vašeg uništiti, a vas nasljednicima na zemlji učiniti, da bi vidio kako ćete postupiti. I mi smo faraonov narod gladnim godinama i nerodicom kaznili, da bi se opametili. I kad bi im bilo dobro, oni bi govorili, ovo smo zaslužili. A kad bi ih snašla kakva nevolja, Musau i onima koji su s njim vjerovali tu nevolju bi pripisali, ali ne. Njihova nevolja je od Allaha bila, samo što većina njih nije znala. I govorili su, kakav god da nam dokaz doneseš da nam s njime općaraš, mi ti nećemo vjerovati. Zato smo mi na njih slali i poplave, i skakavce, i krpelje, i žabe, i krv, sve jasna znamenja, ali su se oni oholili narod zlikovački su bili. I kad bi ih zadesila nevolja, govorili bi, o Musa, moli se u naše ime gospodaru svome, onako kako ti je on naredio. Ako nas oslobodiš nevolje, mi ćemo zaista vjerovati i s tobom sinove Israilove sigurno poslati. I pošto bismo ih nevolje oslobodili, do vremena do kog im je bilo određeno da je podnose, oni bi odjednom obećanje prekršili. Zato ih mi kaznismo i u moru ih potopismo, jer su znamenja naša poricali i prema njima ravnodušni bili. A potlačenom narodu dodado smo u nasljeđe istočne i zapadne krajeve zemlje koju smo blagoslovili i lijepo obećanje gospodara Tvoga sinovima Israilovim bilo ispunjeno zato što su trpjeli a sa zemljom sravni smo ono što su Faraon i narod njegov sagradili i ono što su podigli. I mi, sinovi Israilove, preko mora prevedo smo, pa oni naidoši na narod koji se klanja oko mirima svojim. O Musa, rekoše, napraviti ti nama Boga kao što i oni imaju bogove. Vi ste u istinu narod koji nema pameti, reče on zaista će biti poništeno ono što ovi ispovijedaju i beskorisno će im biti ono što rade. Zar da vam, pored Allaha, tražim drugog Boga, a On vas iznad ostalog svijeta uzdigao? I pošto smo vas mi od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas neizmjerno mučili, mušku djecu su vašu ubijali, a žensku vam u životu ostavljali, to je bilo teško iskušenje gospodara vašeg mi smo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni 30 noći i dopuni smo ih još sa 10. Pa se vrijeme koje je odredio gospodar njegov ispuni za 40 noći, a Musa je bio rekao bratu svome Harunu, zastupaj me u narodu mome i red pravi i ne slijedi puteve oni koji su smutljivci. I kad nam Musa dođe u određeno vrijeme i kada mu gospodar njegov progovori, on reče, gospodaru moj, ukaži mi se da te vidim. Ne možeš me vidjeti, reče, ali pogledaj ono brdo, pa ako ono ostane na svome mjestu, vidjet ćeš me. I kad se gospodar njegov ono brdo otkri, on ga sa zemljom sravni, a Musa se onesvješćen strovali. Čim se osvijesti reče, Hvalje neka si, kajem ti se ja sam vjernik prvi. O Musa, reče on, ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom, poslanstvom svojim i govorom svojim. Ono što ti dajem uzmi i zahvalan budi. I mi mu na pločama napisa smo pouku za sve i objašnjenje za svašta. Primi svojski, a narodu svom zapovijedi da se pridržava onoga što je u njima ljepše a pokazat ću vam i zemlju griješnika. Odvratit ću od znamenja moji one koji se budu bez ikakva osnova na zemlji oholili i kakav god dokaz oni vide neće ga vjerovati. Ako vide pravi put, neće ga kao put prihvatiti, a ako vide stramputicu, kao put će je prihvatiti. To zato što će dokaze naše poricati i što će prema njima ravnodušni biti a onima koji dokaze naše ne budu priznavali i koji u susret na onom svijetu ne budu vjerovali, bit će poništena djela njihova. Zar će biti drugčije kažnjeni nego kako su radili? I narod Musao, poslije odlaska njegova, prihvati od nakita svoga kip teleta koje je rikalo. Zar nisu vidjeli da im ono ne govori i da ih putem pravim ne vodi? Oni ga prihvatiše i prema sebi se ogriješiše. I pošto se poslije gorko pokajaše i uvidješe da su zabludili, oni rekoše, ako se gospodar naš na nas ne sažali i ako nam ne oprosti, doista ćemo biti izgubljeni. A kad se Musa srditi žalostan narodu svome vrati, povika, kako ste tako ružno poslije odlaska moga postupili? Zašto ste se požurili o naređenju gospodara svoga se oglušili i ploče baci i brata svoga za kosu dohvati i poče ga vući sebi. O sine majke moje, reče Harun, narod nije nimalo do mene držao i umalo me nije ubio. Nemoj da mi se svete dušmani, ne smatraj mene jednim od onih koji su se prema sebi ogriješili. Gospodaru moj, zamoli Musa, oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okriljem Tvoje milosti ti si od milostivi najmilostiviji. One koji su tele prihvatili, stići će doista kazna gospodara njihova i poniženje još na ovom svijetu. Tako mi kažnjavamo one koji kuju laži. A onima koji hrđava djela rade, pa se poslije pokaju i vjernici postanu. Gospodar tvoj će poslije toga sigurno prostiti i samilostan biti. I kada Musa sržba minu, on uze ploče na kojima je bilo ispisano uputstvo na pravi put i milost za one koji se gospodara svoga boje. I Musa odabra iz naroda svoga sedamdeset ljudi da u određeno vrijeme stanu pred nas. A kada ih zadesi potres, on reče, gospodaru moj, da si htio, mogao si njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onoga što su radili bezumnici naši? To je samo iskušenje tvoje kojim ti koga hoćeš u zabludi ostavljaš, a kome hoćeš na pravi put ukazuješ. Ti si gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer ti praštaš najviše. I dosudi na milost na ovom svijetu i na onom svijetu. Mi se u istinu vraćamo tebi. Kaznom svojom ja kažnjavam koga hoću, reče on a milost moja obuhvaća sve. ću je onima koji se budu grijeha klonili i zeka davali i onima koji u dokaze naše budu vjerovali. Onima koji će slijediti poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe u Tevratu i Inđilu zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti a ružne im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi, zato će oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili, postići ono što budu željeli. Reci, o ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik, njegova vlast je i na nebesima i na zemlji. Nema drugog Boga osim njega, on život i smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova, vjerovjesnika, koji ne zna da čita i piše, koji vjeruje u Allaha i riječi njegove, njega slijedite, da biste na pravom putu bili. U narodu Musaovu ima ljudi koji na istinu upućuju i koji prema njoj pravedno sude. I mi smo ih na dvanaest rodova podijelili i Musau smo objavili kad mu je narod njegov vode zatražio. Udari štapom svojim po stijeni i iz nje je dvanaest vrela provrelo. Svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. I mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali. I jedite lijepe stvari kojima vas obskrbljujemo. Oni nisu nama nepravdu činili. Sami su prema sebi nepravedni bili. A kada im je bilo rečeno, Nastanite se u ovom gradu i jedite odakle hoćete i recite oprosti. A na kapiju uđite glava pognuti, oprostit ćemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više. Onda su oni nepravedni među njima zamijenili drugom riječ koja im je bila rečena i mi smo na njih s neba kaznu spustili zato što su stalno nepravedni bili. I upita ih o gradu koji se nalazio pored mora, kad su propise o suboti kršili, kada su im ribe na oči njihove dolazile dok su subotu svetkovali, a kad nisu svetkovali, one im nisu dolazile. Eto, tako smo ih u iskušenje dovodili zato što su stalno griješili. A kad neki od njih rekoše, zašto opominjete narod koji će Allah uništiti ili ga teškim mukama namučiti, oni odgovoriše, da bismo se pred gospodarom vašim opravdali i da bi se oni grijeha klonili. I kada zaboraviše ono u čime su bili opominjani, mi izbavi smo one koji su od nevaljali i dijela odrećali, a teškom kaznom kazni smo griješnike zato što su stalno u grijehu bili. I pošto su oni bahato odbili da se okane onoga što im se zabranjivalo, mi smo im rekli, postanite majmuni prezrani, i gospodar tvoj obznan da će do smaka svijeta prepuštati nad njima vlast nekome ko će ih na najgori način tlačiti. Gospodar tvoj je doista brz kad kažnjava, a ono i oprašta i samilostan je. I mi smo ih po zemlji kao narode raspodijelili. Ima ih dobrih, a i onih koji tu nisu. I u dobru i u zlu smo ih provjeravali da bi se opametili i poslije njih ostala su pokoljenja koja su knjigu naslijedila i koja su kupila mrvice ovoga prolaznog svijeta i govorila bit će nam oprošteno. A ako bi im opet dopalo šaka tako nešto, opet bi to činili. Zar od njih nije uzet zavjet u knjizi, a oni čitaju ono što je u njoj, da će o Allahu samo istinu govoriti, Onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone. Opametite se. A oni koji se čvrsto drže knjige i koji obavljaju molitvu pa mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela. A kada smo iznad njih brdo podigli, činilo se kao oblak. Oni su bili uvjereni da će na njih pasti. Prihvatite odlučno ono što smo vam dali, i neka vam je na umu ono što je u njemu da biste bili pobožni. I kad je gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe, zar ja nisam gospodar vaš? Oni su odgovarali, jesi, mi svjedočimo. I to zato da na sudnjem danu ne reknete, mi o ovome nismo ništa znali. Ili da ne reknete, Naši preci su prije nas druge Allahu ravni smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Začeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili. I tako, eto, mi opširno iznosimo dokaze da bi oni došli sebi i kaži im vijest o onome kome smo dokaze naše dali, ali koji se od njih udaljio, pa ga šeitan dostigao i on je zalutao. A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti, ali se on ovom svijetu priklonio i za svojom strašću krenuo. Njegov slučaj je kao slučaj psa. Ako ga potjeraš, on isplažena jezika dahće, a ako ga se okaniš, on opet dahće. Takvi su ljudi koji naše dokaze smatraju lažnim, zato okazuju događaje da bi oni razmislili. Loš su primjer ljudi koji ne priznaju naše dokaze, oni zločine sami sebi. Kome Allah ukaže na pravi put, bit će na pravom putu, a koga ostavi u zabludi, taj će izgubljen biti. Mi smo za džehennem mnoge džinnove i ljude stvorili. Oni pameti imaju, a njima ne svačaju. Oni oči imaju, a njima ne vide. Oni uši imaju, a njima ne čuju. Oni su kao stoka, čak i gori. Oni su zaista nemarni. Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima. A klonite se oni koji iskreću njegova imena kako budu radili, onako će biti kažnjeni. A među onima koje stvaramo ima ljudi koji druge upućuju istini i koji prema njoj pravedno sude, a one koji naše riječi poriču, mi ćemo malo pomalo, a da oni neće ni znati u propast voditi i davat ću im vremena. Obmana moja doista je trajna. Pa zašto oni ne razmisle da njima poslani poslanik nije lud? On samo otvoreno opominje. I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i zemlje i o svemu onome što je on stvorio i da im se možda kraj njihov primakao, pa u koje će riječi, ako ne u Kur'an, vjerovati? Koga Allah u zabludi ostavi, nikoga ne može na pravi put uputiti. On će ih ostaviti da u nevjerstvu svojim lutaju. Pitaju te o smaku svijeta, kada će se zbiti. Reci, to zna jedino gospodar moj. On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i zemlji. Sasvim neočekivano će vam doći. Pitaju te, kao da ti o njemu nešto znaš, reci, to samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna. Reci,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 i kada je on nju obljubio, ona je zanijela lako breme i nosila ga. A kad joj je ono otežalo, njih dvoje su zamolili Allaha, gospodara svoga. Ako nam daruješ zdrava potomka, bit ćemo doista zahvalni. I kad im je on darovao zdrava potomka, poslije su potomci njihovi izjednačili druge s njim u onome što im on daje. Allah je vrlo visoko iznad onih koji njemu smatraju ravnim. Zar da njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ništa da stvore i sami su stvoreni i koji im ne mogu pomoći niti mogu da pomognu sebi. A ako ih zamolite da vas napravi pravi put upute, neće vam se odazvati. Isto vam je pozivali ili šutjeli. Oni kojima se vi pored Allaha klanjate, zaista su robovi kao i vi, pa vi im se klanjajte, i neka vam se odazovu ako istinu govorite. Imaju li oni noge da na njima hodaju ili ruke da njima hvataju? Imaju li oči da njima gledaju ili uši da njima čuju? Reci, zovite božanstva vaša, pa protiv mene kakvo hoćete lukavstvo smislite i ne odugovlačite. Moj zaštitnik je Allah koji knjigu objavljuje i on se o dobrima brine. A oni kojima se vi pored njega klanjate, ne mogu ni vama a ni sebi pomoći. A kada ih zamolite da vas upute na pravi put, oni ne čuju. Vidiš ih kao da te gledaju, ali oni ne vide. Ti sa svakim lijepo i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni. A ako šeitan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, on istinu sve čuje i zna. Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šeitanska dodirne, sjete se i odjednom dođu sebi. Dok prijatelje šeitanove šeitani podržavaju u zabludi i oni ne dolaze sebi. Kad im nijedan ajet ne doneseš, oni govore, zašto ga sam ne izmisliš? Reci, ja slijedim samo ono što mi gospodar moj objavljuje. Ovo su jasni dokazi od gospodara vašeg, i uputstvo i milo za ljude koji vjeruju. A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani. I gospodara svoga ujutro i naveće u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas i ne budi nemaran. Oni koji su bliski gospodaru tvome, doista ne zaziru da mu se klanjaju, samo njega hvale i samo pred njim licem na tle padaju. plin. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Pitaju te o plijenu. Reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgledite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku ako ste pravi vjernici. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju. Oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im i dajem udjeljuju, oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju. Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti. Nekima od njih je izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. I kad vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije bila naoružana, Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi, da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobožcima po volji. I kada ste od gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila, a pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista silan i mudar. Kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio, da bi vas njome očistio i da bi od vas šeitanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio. Kad je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U srca nevjernika ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prstima, zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu, a onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti. Kazna vam je, to pa iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju. O vjernici! Kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite. Onaj ko im tada leđa okrene, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovno bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se na na Allahovom srđbom, prebivalište njegovo bit će džehennem, a užasno je on boravište. Vi njih niste ubijali nego Allah i nisi ti bacio kad si bacio, nego je Allah bacio da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao. Allah zaista sve čuje i sve zna. Tako vam je to bilo. I da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio. Ako ste se molili da pobjedite, pa došla vam je to pobjeda. A da se okanite, bolje bi vam bilo. I ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, makoliko brojan bio jer je Allah na strani vjernika. O vjernici, pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne napuštajte ga, da vi slušate šta on govori. I ne budite kao oni koji govore slušamo, a ne slušaju. Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju. Da Allah zna da od njih može biti kakva dobra, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni inače glave okreću. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati. I neka znate da se Allah upliče između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti. Izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi i znajte da Allah strašno kažnjava i sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni. Bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je on sklonište dao i svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas obskrbio da biste bili zahvalni. O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte, i neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje i da je samo u Allaha nagrada velika. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati, pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. Allahova dobrota je neizmjerna. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali, da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili ili da bi te prognali. Oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije. Kada im se riječi naše kazuju, govore, već smo čuli da hoćemo i mi bismo tako nešto rekli. To su samo izmišljotine naroda drevni. A kad su oni rekli, Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu. Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio. I Allah ih neće kazniti, sve dok neki od njih mole da im se oprosti. A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup časnom hranu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi treba da budu samo oni koji se Allaha boje, ali većina njih ne zna. Molitva njihova pored hrama svodi se samo na zviždanje i pljeskanje rukama. Zato kaznu iskusite jer ne vjerujete. Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odrećali. Oni će ih sigurno utrošiti, zatim će zbog toga žaliti i na kraju će pobjeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali, u džehennem će biti potjerani. Da bi Allah dobre od ih odvojio, i da bi ne valjale jedne na druge naslagao, a onda i sve u gomilu zbio i u džehennem bacio, oni će doista biti izgubljeni. Reci onima koji ne vjeruju, ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo, a ako se ne okane, pa zna se šta je s drevnim narodima bilo. I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi šta oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.